bi še enkrat pozvala um, auditorij, da se pridružijo debate, če jih to zanima, ker smo prišli danes tukaj s tem namenom, da bi predstavili um, ne samo ta vidik, um, ki, um, ki je v bistvu zelo viden v javnosti, kako v bistvu um, vsem mar za pomen študentskega dela ali pa pomen svoje dela, zato ker se pripravlja zakon o malem delu. Po drugi strani pa eh, v svoji praksi ugotavljamo, da eh, dejansko eh, študenti obravnavam kot samo ali pa mladina ena številka od znotraj teh zakonskih planov in predlogov. In današnji debata bi smo zamišljali, da bi usmerili v različnih uh, debatah. Torej, uh, ali ja ali ne, uh, recimo ena stran, ki zagovarja švedsko delo, druga stran, ki pač proba uh, to fleksibilizirano obliko delo prenesti uh, na, na novi nivo, ki bo uh, uh, preteriziralo vse večjo populacijo, ampak uh, da si uh, recimo izhodišče debate, ki smo jo uh, danes predlagamo, kaj jo predlagamo uh, za debato, ali si lahko zamišljamo uh, dohodek izven dela? Ali, ali res um, moramo veliko delati, da si lahko zagotovimo golo preživetje? Zakaj v bistvu uh, mora biti študent ujet v ta skok debate, kaj mora v bistvu, nima nobenega drugega izhoda? Uh, zakaj v bistvu mi nimamo drugih odgovorov? takšno vprašanje, ki zajemajo a, naše življenje, ali je naše življenje belo ali ni. Ali bi lahko po njihovem planu, ki zmanjšuje možnost večjega dohodka, zahtevamo zagotovljeno obliko garancije za naš študij. Ker a, moramo povedati, da ta debata je organizirana strani avtonomne inicijative, a, to je delovna skupina proti delu, ki se je izoblikovala ustvariš zasedbo uh, na uh, različnih univerzah tukaj v, na fakulteti v Ljubljani in uh, delovna skupina proti delu uh, od znotraj na nek način in od spodaj proba uh, usmeriti problematiko uh, študentskega dela na nivo izkoriščenja. Uh, tako da tukaj bi rada še enkrat napovedala, da danes imamo uh, ob uh, dveh na Osnekarske 4A, to je podjetje Knjigarna, bivša, bivša prišernova družba. A, bomo izpeljali akcijo v obliki izterjave neplačenega študentskega dela, samo organizirano izterjavo od spodaj. Ne samo to, da recimo študent ogromno dela in prispeva na nek način blaginje te družbe, on še hkrati je izkoriščen in ne more dobiti niti plačila za svoje opravljeno delo. Tako da to akcijo želimo opozoriti na razširjeno problematiko neplačevanja študentskega dela in ne obstoj realnih možnosti izterjave plačila po uradni poti. Hkrati pa spodbuditi k večji solidarnosti pri soočenju s tem problemom. In naše geslo je ne za malo delo, ampak za manj dela. E, in e, tukaj hočemo opozoriti, da ni vprašanje samo, ali smo mi za glasovali proti temu zakonu, ki je zdaj, uh, ki se pripravlja, ampak uh, hočemo uh, od spodaj odpreti novo vprašanje, ki bi lahko nam uh, pomagali uh, svobodno premišljati in se izražati in biti kritični.